Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, December 2007. John, chapter 8. Και επορεύτησαν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Ιησούς δε επορεύτη εις το όρος των ελαιών. Ορθρού δε πάλιν παργένετο εις τον ιερόν και πάσου λαός ήρκετο προς αυτόν και κατήσας εδιδάσκην αυτούς. Αγούσιν δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα μοιχεία κατηλημενήν και στήσαντες αυτήν εν μέσω λεγούσιν αυτό διδάσκαλε. Αυτή η χινή κατηλείται επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη, Εν δε τον νόμο ημιν Μωυσής εν ετήλατο τας τι αυτας λιτάζειν. Σιούν τι λέγεις. Τούτο δε ελεγόν πειράζοντες αυτόν, ή να έχωσιν κατηγορήν αυτού. Ότι Ιησούς κατοκύψας το δακτύλο κατεγράφεν εις την γην ώστε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανεκύψεν και είπεν αυτής, «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος επ' αυτήν βαλετολίθων, και πάλιν κατακύψας εγγράφεν εις την γην. Είδε ακούσαντες εξήρκοντο εις κατής αρξάμενοι από τόν πρεσβυτέρων και κατελήφτη μόνος και η χινή εν μέζω ούσα. Ανεκύψας δε ο Ιησούς είπεν αυτή, «Χινέ, που εισήν, ουδείς σε κατεκρίνεν, είδε είπεν ουδείς Κύριε, Υπέντε ο Ιησούς, ούτε εγώ σε κατακρίνω, πορεύου, από τον μη μικέτια μάρτανε. Πάλιν ον αυτής ελάλησεν ο Ιησούς λεγόν, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών μη ο μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Υπον ουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύπερισε απ' του μαρτυρής, η μαρτυρία σου ουκέστην αλήθεις, απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτοίς, «Καν εγώ μαρτυρώ περί αυτού, αλήθις έστειν η μαρτυρία μου, ότι είδα πότεν ηλτών και που υπάγω. Εμείς δε ουκ είδατε πότε έρχομαι ή που υπάγω. πότεν ουκρίνω ουδένα. Και εάν κρίνω δε εγώ, η κρίσης την σαρκα κρίνετε, εγω αληθινή έστειν, ότι μόνος ουκ ημί, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ» και εν το νόμο δε το ημετέρο γεγράπτε ότι δύο άνθρωπον η μαρτυρία αληθής έστειν, εγώ είμαι ο μαρτυρών περί martiron και Μαρτύρη περί μου perim με πατήρ. Έλεγον ουν αυτο, πού έστειν ο πατήρ σου, απεκρίθη Ιησούς, ούτε εμεί είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή είμαι είδητε, και τον πατέρα μου αν είδητε. Ταύτα τα ρήματα ελάλησεν εν το γαζουφυλακείο, διδάσκον εν το γιέρου, και ουδείς πιάσιν αυτον, ότι ούπο ελελίτη η ώρα αυτού un palinaptis, ego que zitis iteme ke entia martia imon apotaniste, opo ego imis udinaste eltin. Elegon un iudei miti apoctenie avton oti legi opo ego imis udinaste eltin, que elegenavtis imis ecton cato este, ego ecton ano imi, imis ec tuto to kosmu este, ego uc imi ec tu tutu. tuto. Iponun iminoti apotaniste entes martie Simon εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί αποτανίστε εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον ούν αυτό, σι τις ή, είπεν αυτοίς ο Ιησούς, την αρχήν ότι και λαλό ημίν, πουλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλο πέμψας με αληθείς εστιν, καγώ αίκουσα παραπτού ταύτα λαλό εις τον κόσμον, ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτοίς έλεγεν. Είπεν ούν ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον βιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι και ουδέν αλλά καθώς διδάξεν με ο πατήρ ταυταλαλό, και ο πέμψας με μετε μου έστιν, ου καφήκεν με μόνον, ότι εγώ τα αρεστά αυτό πιο πάντοτε, ταύτα αυτού λαλούντος, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπίστευκότας αυτό Ιουδαίους, «Εαν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αλήτως μάτητε μου έστε, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερωσή μας, Απεκρίθησαν προς αυτόν, σπέρμα Αβραάμ εσμήν και ουδενίδε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς συλλεγείς ότι ελεύθεροι γεννήσεστε. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι πάσο ποιον την αμαρτίαν, δούλος εστιν της αμαρτίας. Ο δε δούλος ουμένη εν τη οικία εις τον αιώνα, ο βιος μένει εις τον αιώνα. Εάν ούνο βιος ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι εσεστε. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ έστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνει ότι ο λόγος ο ημός σου χωρίεν ημίν. Αίγω εώρακα παρά το πατρί λαλού, και εμείς σου να οικούσατε παρά του πατρός ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, ο πατήρ ημών Αβραάμ έστην, λέγει αυτής ο Ιησούς, η τέκνα του Αβραάμ έστε τα έργα του Αβραάμ ποιείτε. δε ζητείτε με αποκτήνε, ανθρωπών ως την αλήθεια ημίν λελάλικα η νίκουσα παρά του Θεού, τούτο Αβραάμ ουκ ημίς ποιήτη τα έργα του πατρός ημών, είπαν αυτό, ημίς εκ πορνείας ουκ εγεννηθήμεν, ένα πατέρα έχομεν τον Θεών. Είπεν αυτοίς ο Ιησούς, «Ή ο Θεός πατήρ ειν ειν ηγαπάτη άνεμε, εγώ γαρ εκ του Θεού εξήλτον και οικό, ουδέγα ράπεμ αυτού ελιλήθα, αλλά εκείνος με απέστειλεν, διατί την λαλίαν την ημίν ουγενόσκεται, ότι ουδίναστε ακούειν των λόγων των ημών. Η εκ του πατρός του διαβόλου έστε και τας επιτιμίας του πατρός ημών τέλετε ποιήν, εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απαρκής και εν τη αλήθεια ουκ ότι ουκέστην αλήθεια αλήθεια ενάπτω. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδιών λαλεί, ότι ψεύστης έστιν και ο πατήρα αυτού. Εγώ δε ότι την αλήθειαν λέγω ου πιστεύετε με. Τις εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, η αλήθειαν λέγω διά ημίς ου πιστεύετε με ον εκ τούτεϊού τα ρήματα τούτεϊού ακούει, δια τούτο ημίς ουκ ακούετε ότι εκ τούτεϊού ουκ έστε, απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό. Ο καλός λεγόμην ημίς, ότι Σαμαρίτης εσύ και δημόνιον έχεις, απεκρίθη Ιησούς, εγώ δημόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, και ημίς ατιμάζεται με, εγώ δε ουζητώ την δόξαν μου, εστινώ ζητών και κρίνων αμήν, αμήν λέγω ημίν, εάν της τον ημών λόγων τηρήσει, τον ούμι θεωρήσει εις τον αιώνα. Είπαν αυτό οι Ιουδαίοι, νυν εγνώκαμιν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανεν και οι προφήτε, και σύλλεγεις εάν της τον λόγων μου τηρήσει, ουμιγεύσει τε του εις τον αιώνα. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθανεν και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν ποιείς. Απεκριθεί Ιησούς, εάν εγώ δοξάσω εμ αυτόν, η δόξα μου ουδεν εστίν. «Εστίν ο πατήρ μου ο ον ημίς λέγεται ότι Θεός ημών εστίν, και ουκ εγνοκατε αυτόν, εγώ δε είδα αυτόν. Καν είπω ότι ουκ είδα αυτόν, έσομαι ομοιος ημίν ψεύστης, αλλά είδα αυτόν και τον λόγον αυτού τυρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η το ενα είδη την ημέραν την ημίν, και είδεν και εχάρι, είπαν όν οι Ιουδαίοι προς αυτόν. Πεντηκόντα έτη ουπο εκείς, και Αβραάμ ο ρακάς, είπεν αυτής Ιησούς, Αμήν, αμήν λέγω πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί, ήραν ον λίθους ή να βάλουσιν Ιησούς τε εκρίβει και εξήλτην εκ του ιερού.